meg a pályában nagy melegben. Nincs híves. majd megkapál, én ezt a tanulom már Meg lesz tőlem is. Hagyja, nem kell ezzel hagyom. Nehéz ezt neked. Nem, nyer el vissza, visszavezetlek. Nem kell gazdagsintenned. Minek? Nem csak megkapál. Történt. Olyan sörös kapánk, nincs az pariak. Nem, látod, itt vannak. szarmunkát, szarmunkát végeztek nagyon, ugye? Nem ér annyit. Nem kéne ami más, jobban pénznek hát jobban akarták volna. Az erőt fölösleges neki az embert hoznia. De nagyon ezt összekevert. Úni, ami a karodat azokat sem vágták össze. Ugye? Nem.

van, én persze nem hagyom, hogy megszáradja. Megkapáltad az Így nem mondtad, hogy mit hozzak ám a boltból. Hát, Majd azt... van, vagy nincs fásítva. Veszek. Jó, megkapám a paradicsomnak a környékét, hogy még legyen a paradicsom kapálva. Úgy kerbe, csak. Úgy, azt úgy gondoltam olyan termésed le Honnan veszed? 是一个这里。

Nem tudom. Jó néz ki. Azt a fülre is, azt nem melyik. De nem a, pap, nem a paradicsom közé jött eszünk, de? Itt kell lennie nekik. és akkor azt fölöltöm, és azt nem kell semmi. Nem is se tiltás, az a az az az az üres ott, ugye? Az az üres ott van, és nincs semmi ott. Várjunk, hogy kell neked a babot. Nem az egy babom. Nem, nem kell ki. de nem látom a paradicsomot, azt hiszem, lehet, hogy ki fog jönni pedig én még nem láttam. Na itt nem is kapálom. Itt sem nem látom. Itt van ah, nagyon kevés van. Na, több nem látok. Látnék, de most már. van, átkapáltam. Hát, a végén nem látom a sokat, azt se paradicsomot. Szóval van, akik azt nem látom, és várni kell vele hát. Itt van. Itt van.